А товар не береш? Не знаю, зна... не хоче ніякого товару. Я не хочу знати. Він міцно хапає Марушка за комір і підводить з крісла. Геть звідси сказано тобі. Розгублений, переляканий Марушко, немов той корок з пляшки вискакує з кімнати. Ноги самі пориваються бігти. Але бігти не можна. Відразу приверне до себе увагу. А може, даремно? Ювелір запанікував. Може, Вітька просто щось переплутав, чи марусина не так зрозуміла. Степан намагається якомога спокійніше, поважніше пройти мимо чергової по поверху, біля якої в крісло сидять двоє, читають газети. Один із них високий, кремезний, відводить погляд від газети, бачить марушка, схоплюється і на весь поверх горлає. Кого я бачу, Степане? Оце так зустріч. Міцно тисне йому руку і вже не випускає її. Давно не бачилися, ну, як живеш, як справи. Та не сподівався тебе тут зустріти. Слухай, а давай ми з цього приводу заглянемо в буфет і приймемо по кілька дека. На ходу я частую. Та я не маю того е, часу, белькоче очманілий Марушко. Він не знає цього чоловіка хоч обличчя його, наче знайоме, та Бог з ним, що він за один, потім розберемося, а поки що справді краще перебути в буфеті. Гаразд, підемо до буфету, тільки що ненадовго. От і порядок, старшина Носенко, обійнявши Марушка за плечі, веде його на п'ятий поверх. Та не встигли вони дійти до буфету, як знизу почувся якийсь гамір. Стривожені чоловічі вигуки, лемен жінок. Ага, почалося, подумав Лусенко і ще міцніше обійняв Марушка. Справді, майже слідом за Марушком з 428 номера вискочив, тримаючи в руці портфель дипломат Дворенков. Коли проходив мимо чергової, його зупинили окликом. Громадянине, можна вас на хвилину? Але Дворенков не зупинився, різко відштовхнув Маринича і кинувся вниз по сходах. Не поспішайте, так можна впасти, зустрів його на площадці третього поверху Сергій Кучерявий. Далі все замиготіло, як у калейдоскопі. Сергій встиг помітити, що в руці Дворенкова блиснуло біле лезо, і в ту ж мить з глухим стогоном зігнувся і почав падати. Дворенков перескочив через нього, рвонувся вниз і раптом з торчака полетів по сходах. В останню мить уже падаючи. Сергій Кучерявий встиг підставити йому підніжку. Доренко перекидом пролетів майже через весь сходовий марш, схопився, але тут Маринич, котрий плигав через три сходинки, сильним ударом ребром долоні по шиї звалив його знову. Знизу вже біг грек з оперативником. Беріть його, гукнув Маринич, а сам кинувся до кучерявого. Сергію. Як же це я? прошепотів кучерявий і стомлено закрив помутнілі очі. На його ж штанях під самим поясом розпливалася червона бура пляма. Негайно викликайте швидку, крикнув Маринич, переляканий черговій. Анатолій тихо відчинив двері. Не запалюючи вперед покої світла, перевзувся у домашній капці і навшпиньки пройшов у ванну. Роздягнувся, зняв з руки годинник, глянув пів на п'яту. Нічого собі, вже й спати нема коли. Хіба один зо дві. Але як не прийме зараз душ, заснути не зможе. Після цього гарячого в буквальному і переносному розумінні дня все тіло було неприємно липким. Повернув кран, заспокійливо задзюрчала вода. Якась чорна комашка повзала на дні ванни. Почувши плескіт води, панічно заметушилася, швидко поповзла туди-сюди. І раптом дурна потрапила під самий струмінь, течія понесла її до отвору, та якимось відчайдушним зусиллям зачепилася все-таки за сухе місце на емалі, виповзла на стінку ванни, зупинилася, мабуть, знесилена відсапувалася. Анатолій двома пальцями обережно взяв її і поклав на долоні. Відчувши себе в безпеці, Кузька спокійно поповзла. Анатолій не розбирався в домашній комашні. У різних кузьках, тарганах, цвіркунах,